Կատու կրասկա տվող։ Հա, հետո։ Դա մարտակերտում լավ մարդ չի ապրում։ Կոտոնը շի։ Ստեփան անկերտներին ինչպես են վերաբերվում դա թե։ Լավատես է սա։ Հա։ Հա։ պատերազմի ժամանակ շատ ենք չի ասում Արցախի հանրահայրոյի փորձարարական եթերում։ Փորձարարական, հա։ Հիշում ես այդ բառը շատ ենք օգտագործում։ Փորձում ենք ժամանակի հետ համանթաց քայլել, ուզում ենք ոդքասթ անել։ Ես հանրային ռադիոյի ասեմ, հա? Ասա, ասա։ Տնորին Տաթև Խաչատրյանը ու մեր եթերի պատասխանատուն Աննա Գրիգորյանը։ Աննա ողջունիր բոլորին։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Վերնագիր չենք մտածել մեր ոդքասթի համար։ Արի միասին քննարկենք։ Ընթացքում Չէ, ընթացքում չէ, հենց հիմա պետքա մի սիրուն վերնագիր։ Հենց հիմա մի սիրուն վերնագիր ոդքասթի համար։ Տարբերակներ կա։ Դե, կարա լինի կանացի ոդքասթ։ Կարա լինի եսիմ հիշվող վերնագիր պետքա լինի, չէ՞։ Հա։ Արեշի ոդկաստ։ Արեշի ոդկաստ, կարաբինի Արեշի ոդկաստ։ Արգելի ռադիոն կդերներ ուղակի որ հասկանաք, ես ու Աննա նաև այդպես է ստացվել, որ հարևաններ ենք ու բնակվում ենք Ստեփանակերտի Արեշ տեղամասում, դրա համար ենք մտածել գուցե Արեշ։ Ոդկաստ բայց չի երևի, էդ էլ չէ։ Դե լավ, արի փորձարարական կանացի ոդկաստ։ Փորձարարական կանացի ոդկաստ երևի առաջի անգամվա համար։ Երբ խոսում ենք կանայք Երբ խոսում են կանայք, կարա լինի։ Կարա չէ։ Կարա լինի, կարա լինի։ Երբ խոսում են։ Երբ խոսում են կանայք։ Կանայք կանանց մասին։ Դե բայց չէ, մենակ կանանց մասին չեն խոսելու։ Դե լավ, արի, խոսում են կանայք։ Կին բառ միանգամից մի 20 տարի ավելացնում է, չէ։ Չէ, շատ սիրուն բառ է կին։ Հա։, հա։ Դե լավ, կանացի ոդկաստ եւ այսպես Արգելի ռադիոյն կնդիրներ ամեն շաբաթ լսեք կանացի ոդկաստ։ Սկսում ենք։ Առաջին թեման, որ ես ու Աննան ուզում ենք քննարկել, շատ հետաքրքիր է մեզ համար, <laughs> հուսամ ձեզ համար է։ Ամ ով ցանոթ չէ։ Աննան ամուսնացել է Արցախում, բայց Աննան Երևանից է։ Աննան ծնվել, հաճախել է դպրոց Երևանում, այնտեղ երկար տարիներ ապրել, հա։ Աշխատել։ Աշխատել։ Սովորել։ Բա հետո արդեն ամուսնացել ու հաստատվել Արցախում։ Աննան կլինի մեր այսօրվա Երևանցին։ Իսկ դու Տաթև կլինես մեր Ղարաբաղցին։ Ահա, հա, քանի որ Տաթևն էլ բավարար ժամանակ սովորել է եւ ապրել է Երևանում։ Քանի տարեկան ես եղել եւ գնացել եք։ Կարծեմ 13, 12 կամ 13 9-րդ դասարաններ, 9-րդ դասարանը 9-րդ դասան, հա։ Հա, 9-րդ Մեր ժամանակ օրինակ 9-րդ դասարանն է, այդ արդեն 15 տարեկան է։ Չէ, չէ, 15 հաստատ չկա, այդ 15-ը ես 11-րդ դասարանում էի։ Հա։ Դե հիմա այստեղից բարձվեց, որ մեր տարեկային տարբերությունը բավականին մեծ հա, է։ Աննա քան տարեկան ես։ Չեմ կարող ասել։ Ես էլ։ <laughs> Շնորհակալ ենք անցի ոդկասթը։ Կմնա գախնիկ, բայց ունենք էլի մի տասնամյակի տարբերություն ունենք։ Օ։ Դե հուսամ դու քո տարիքը չես ասելու։ Չեմ ասի, չեմ ասի, ես էլ չեմ ասի։ Եվ այսպես, Երևանցի Ղարաբաղցի։ Աննան դե հետո կպատմի, ես սկսեմ ինձնից ես սովորում էի Երևանի թիվ 199 հիմնական դպրոցում 9-րդ դասարանում երբ տեղափոխվեցի, միանգամից անունս էլ երբ չէին հիշում, ուղղակի ասում են մեր Ղարաբաղցին սկզբից հեշտ էի վերաբերում, բայց երբ արդեն Ղարաբաղցի պլյուս կատակներ էին սկսվում, այդ ժամանակ մանավանդի ներոր դասարան այդ անցումային տարիք էր, այդքան էլ հաճելի չէր ճիշտ ասած։ Շատ էին կատակում նույնիսկ դասատուները, որն ինձ համար ավելի էր տարօրինակ, նաև ինչ որ կարծրատիպային հարցեր կային, ասենք հիշում եմ, մեր նախնական զինվորական պատրաստության ուսուցիչը ասում է, հա դուք ել եք կովեր, ես ասում եմ, որ ես Ստեփանակերտից էի, կովեր բան ունեք, սենց էլի <laughs> ինչ որ իր պատկերացմամբ ես այն գլխից ասեմ, ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, կովեր պահելու մեջ, բայց որ իրա մոտ այդ պատկերացումը կար, որ այստեղ միայն գյուղական միջավայր է, բան, այդ մի քիչ ինձ բան էր անում ես իմ հաճելի չէր այդքան ու բացի դրանից ասեմ դասարանում ես մենակ չի ոչ թե Ղարաբաղցի այլ մարդ ում վրա հաճախ կատակում էին մեր դասարանում կար նաև մի տղա Էթիկապես երևի ճիշտ չի անունը։ Տալ ինքն էլ ապարանից էր հասկանում եք, չէ, <clears throat> կատակների շարան, ապարանցին ու Ղարաբաղցի մի դասարանում հավաքվել են։ Լենականցին էր պակասում ձեզ։ <laughs> Բան, չէ, ամբողջական նկարը ստանալու համար, հա։ Ու կատակները շատ էին, բայց վերջնական կետը ինձ համար, որ ահա որ վիրավորվեցի ու մայիսի սկզբին արդեն դասարանը երբ պետք է ավարտեի, դե 9-րդ դասարանը հիմնական դպրոցը ավարտում եք դրանով եւ պետք է արդեն փոխադրվեիք ավագ դպրոց իմ դասղեկը ընկերուհի ունեի Երևանում, բավականին մտերիմ էինք իրար հետ։ Այնպես է ստացվել, որ ուղղակի այդ վերջին ամիսներին ընկերուհիս դասերից հաճախ բացակայում էր, չէր հաճախում դասերի եւ ինքը ինձ դասղեկը դասարանում ինձ պատահեց, ու ասաց, որ նայ հա, ես չեմ զանգում իր մայրիկին ու ասեմ, որ դա Ղարաբաղյան քամիներն են իր վրա այդպես ազդում։ Ահա որ ազդվել է, ճիշտ ասա։ Ղարաբաղյան քամիներ են։ Չգիտեմ, մանավանդ կարող են շատերը չեն ճանաչում, բայց դպրոցում ես միշտ լավ աշակերտ էի, նկատի ունեի, միշտ լավ սովորում էի։ Մեր այստեղի դպրոցի լավագույն աշակերտ էի ճանաչվել։ Ես միշտ լավ սովորում էի ու այնպես ես իմ պահվածք էլ չունեի, այն վատ աշակերտի, որ վատ ազդեցություն կարա թողնի ու այդ արտահայտությունը գուցե ինքը չի էլ մտածել իր ասած խոսքերի մասին, չգիտեմ, բայց 9-րդ դասարանցու վրա դա ազդեց այնչափ, որ ես գնացի տուն ու ես ասացի մայրիկիս, որ վերջ։ Ես հավաքում եմ իմ իրերը եւ վերադառնում եմ Ստեփանակերտ։ Հա, այդպիսի պատմություններ։ Հիմա Աննայի պատմությունները երևի ավելի ու ավելի շատ են։ Աննա, քիսվիր քո պատմությունները շատ են, բայց ցավոք պատերազմից հետո հիշողությունս էլ է պակասը ու ինչպես մեր բոլորի հա, հա բոլորի մոտ բայց դրվագներ կան որ միչև հիմա հիշում եմ դրանք կապված են նրա հետ որ երբ ես առաջի անգամ արդեն ոդկս դրեցի Արցախ երևի 17-18 տարեկան աղջիկ էի առաջի անգամ եկել եմ հյուր Արցախ ու առաջինը տեսել եմ տատիկ պապիկի արձանը շատ տպավորված եմ եղել ու հիշում եմ որ առաջ անգամ որ գնացել եմ արձան ուզեցել եմ ինքս տեսնեմ ինքնուրույն մենակով եմ գնացել մոտ է եղել արձանը որտեղ որ բնակվում ենք այնքան ազդեցիկ արձանը եղել իմ համար տատիկ պապիկի ու ես որ փոքր ժամանակվա ինձ տեսնում էի ու հերոստատեսությամբ նկարներով այնքան ազդեցիկ էր, որ ես վախենում էի, թե մոտիկանամ արձանին։ Այդքան տպավորիչ արձանը շատ տպավորիչ եղե ինձ համար, հուշարձանը, ու ես վախում էի, թե քայլանեմ, մոտիկանամ, մնանք ես ու հուշարձանը, այդ դա հիշում եմ շատ լավ հետո ես քանի որ մի փոքր համարցակությունս փորձում եմ հաղթահարեմ բախերս ու համարցակ լինեմ ես համարցակ գտնվեցի ու հաղթահարեցի մոտիկացա շրջանին։ Դրվագներ շատ կան կապված, այսինքն զուտ Երևանցին չեն շեշտում, ինչքան հայաստանցի։ <laughs> Ինչի դեմ եմ ես միշտ պայքարել։ Աննան որ ասում է հայաստանցի, Ղարաբաղցի, ես Երևանում ունեմ բարեկամներ, ճիշտ է, արմատներով իրենք Արցախից են։ Ես ունեմ նաև ընկերներ Երևանում ու Արցախում հենց, եթե մարդկանց թվում է, որ միայն Հայաստանում կա այդ կլիշեն, որ Ղարաբաղցի է ու ինչ որ մի բան, Երևանցիների մասին հենց կոնկրետ կներեք բարբարային արտահայտությանս համար կատուկ ռասկա տվող։ Լսած հա։ կաս նման արտահայտություն։ Ոչ մեկ անգամ <laughs> Ոչ մեկ։ Ոչ շաբաթը մեկ։ Ես ամեն օր եմ լսում դրա մասին։ Բայց քո հասցեն լսած կաս։ Ամ կատակով գուցե կատակով, հա, գուցե հա։ կատակով, բայց չգիտեմ, երևի ենթադրում եմ, որ լեզվային ինչ որ մշակույթից է համոզելու կարողություն ունեն։ Չէ, նայ, Ղարաբաղում բարբարա, օրինակ ես սիրում եմ մեր բարբարա հավոր, բայց կոշտ ու կոպիտ է մեր բարբարա։ Երևանում գրական հայերենով չէ, Երևան Երևանն էլ իր յուրահատուկ բարբարն ունի, ճիշտն ասած, Երևանում էլ երբ խոսում են, ճափից ավելի նուրբ է։ Ամեն ինչի հետևում ջան, հաջան, անծանոթ մարդիկ իրար հաջան, ու այդ ավելորդ ոչ թե ավելորդ, այլ ուղակի ճափից շատ նրբությունը այս կոպիտ լեզվամտածողության մարդկանց մոտ երևի այն տպավորությունն է թողնում, որ իրենց փորձում են կամ խափել, կամ չգիտեմ ինչ անել, կատու կրաս կտալ։ Չգիտեմ ինչից է գալիս, բայց ճիշտ ասած երբեք չեմ հավանել ու միշտ պայքարել եմ դրա դեմ։ Կատու կրաս կատոն դե ինձ թվում է թե դա վատ հատկանիշ չի Հա։ Հա։ Դե լավ։ Կարանք նայած հա։ տեսանկյունից։ Օրինակ, եթե ասենք կատուկ ռասկատվող կապ ունի նաև ով ասում այդ բառերը։ Եթե կատակով, բայց դե օրինակ սկզբում, երբ ես ասում եի ապրել այստեղ, այստեղի մարդկանց, հա, բարքերի ու ընդհանրապես հարմարվել, ես ուշ եմ հարմարվել շատ ուշ եմ հարմարվել 3 տարի հարմարվում էի ու 3 տարի լացում։ Արդեն ամուսնացած էիր։ Արդեն ամուսնացած ու այդ որ պետքա զանգեի, հա, ընկերներիս, ծնողներիս, եղբորս, չէ, եղբայրս կողքս է եղել քրոջս ես պարտադիր վերջում պետքա մի հատ տզոցս դնեի <laughs> որ ինձ ճանչեին թե չէ չէին ճանչում տենց կամանց կամանց ըհը Երբ ծնվեցին երեխաներս արդեն, մի ձևի երեխաների ծնվելուց հետո սենց արմատավորվում ես։ Ահա։ Ու իրականում կա ճշմարտություն, երեխաներդ որտեղ ծնվում են, դու այսենց քո արմատներդ խորանում են ու երեխաների ծնունդը ինձ շատ օգնեց, որովհետեւ ել ավելի հեշտ հարմարվեմ։ Ահա վերադառնանք մեր Երևանցի Ղարաբաղցիներին։ Հետո արդեն, երբ արդեն ավելի մեծացա, ինչ որ իմաստություն ձեռք բերեցի ու արդեն լավ ընկերներ Երևանում, որոնք եթե ինչ որ Ղարաբաղցել ասեն, հաստատ վերջը մի շատ լավ բան են ասելու։ Հասկացա, որ այդ ոչ թե աշխարհագրությունից է գալիս, այլ մարդկանց աշխարհայացքից, մարդկանց մտածողությունից, նեղ կամ լայն, որ ընդհանրապես կարողանում են քո ազգակցին, իսկ մենք բոլորս մեկ ազգի ներկայացուցիչ ենք, տարբերակես ըստ նրան, թե նա որտեղ է ծնվել ու ըստ նրա թե նա որտեղ է ծնվել քո վերաբերմունք պայմանավոր է։ Ունեցա շատ լավ ընկերներ, որոնց հետ շփման արդյունքում ու որոնց այդ շփման շնորհիվ հասկացա, որ չէ, պետք է ուղղակի ճիշտ մարդկանց գտնել ու ցավոք սրտի այդ մարդիկ փոքրամասնություն են երևի թե։ Ես դեմ եմ դեմ ես դե փոքրամասնություն դե- չի ոչ մեծամասնությունը մեծամասնությունը ուղակի խոսքս միայն Ղարաբաղցի չի վերաբերվում ճիշտ հասկացիր որ աշխարհագրությունից կախված կարող են վերաբերմունք փոխել այ դրանից է այ դրա մասն նայեք եղել է հա օրինակ իմ պապիկը ով եկել է Արևմտյան Հայաստանից ջարդերից հետո իրանց ընտանիքով եկել էին ու բախվել էին դրան հա իրանք ասում էին որ աղբար Հա, աղբար էին ասում։ հա։ Իրանք արդեն իսկ բախվել են իմ նախնիները բախվել են այդ խնդրին։ Ու ես միշտ փորձել եմ, որպիսի անդադ ոնց որ այդ կարծրատիպերը չլինեն։ Ու պատճառներից մեկը եղել է այն, որ նրանք դուրս են եկել ու մենակ պապիկս է մնացել Հայաստանում, հենց առաջի խնդիրներից մեկը այն ա եղել, որ անդադ ինչ որ մի ձև առանձնացնում էին Գիտեք ոնց է, մարդիկ ոչ բոլորն են հա կարծիք արտահայտում ու հիմա էլ, եթե սկսենք արդեն զուտ հետաքրքրվել ու կարծիք իմանալ, ինձ թվում է նրանք շատ քիչ կլինեն, հա, ովքեր որ չոր առանձնացնում են տարածաշրջանները։ Լավատես է սա։ Այ, ես հա, հա <laughs> լավատես ուզում եմ որ իսկապես քիչ լինեն այն մարդիկ, որոնք կտարբերակեն մեկը մյուսին, հա։ Ու իրականում ուզում եմ հասկանամ։ Ես դու ինչով ենք տարբեր, ինչ կապ ունի, որ ես ծնվել եմ Ստեփանակերտում, դու Երևանում, կարո՞ս հա, ասես։ Հորոսկոպները նույնն են։ հա։ Հորոսկոպները նույնն է։ Բնավորությունը համարյա նույնն է։ Բնավորությունը նույնն է։ Տեսա՞ չենք տարբերում ճիշտն ասած։ Նույն լեզվով էլ խոսում ենք, իրար էլ հաստատ հասկանում ենք, չէ՞։ Տարբերությունը ինչու՞մ ինչու՞մ կնկատեմ, տարիքն է, ասենք, եթե ես մի քանի տարի ավել եմ, հա, շարունակում եմ գախնի պահել մեր հա, հա, հա. տարիքները, հա։ Եթե ես մի քանի տարի, ասենք, մի քիչ շատ եմ քեզանից ապրե, փորձառությունները, հա, այստեղ, այնտեղ, ձեռք բերելով, հա, եւ ամենուր <laughs> մի փոքր դա դե- կարողա տարբերվի։ Դե հա դու մանավանդ մայրական աշխարհում դու արդեն անցել ես ճանապարհ, ես էլ 3 տարի սկսել եմ։ Սկսնակ արդեն մայրիկ տարի է։ Մայրիկ ես։ Տարիք չեմ հարցնում։ Քանի տարի է մայրիկ եմ, 13 հա, 13։ Տեսնում եք 10 <laughs> տարբերությունը այստեղ էլ երեւ։ <laughs> Որ ասում եմ 10 տարի մեր տարբերությունում, բա։ Հիմա դու քեզ Երևանում որպես Ղարաբաղցի։ Այո։ Միթե վատ ես գալուց եղել։ Երբեք։ Այդ տարիներ եւ գիտես այնքան էի ազդված, որ կհավատաս երևի թե չոր ժամանակ չի ուզում նույնիսկ թեկուզ ես միշտ սիրել եմ Երևան գնալը։ Միայն գնալը։ Հա, եթե նկատի ունեմ այնտեղ ոչ թե բնակություն հաստատելու, այլ երբեմն այստեղից կտրվելու Երևան գնալու, հա ասում եմ այնտեղ բարեկամներ ու ընկերներ ունեմ սիրել եմ բայց այդ դպրոց ավարտելուց հետո այնքան էի ազդվել որ որոշ ժամանակ չէի գնում ընդհանրապես ու չէի ուզում գնալ ոչ թե չէի գնում զուտ որպես փաստ չէի ուզում ցանկություն չկար գնալու բայց արդեն հետո ես շարունակում եմ այդ սիրով գնալ Երևան հա այնտեղ ինձ շատ լավ եմ զգում իմ երկրի մայրաքաղաքն է նայ տարբերությունը ինչում է հա Ահա։ Եթե ես սովորեի Արցախում, Արցախի դպրոցներից մեկում, գուցե ինչ որ այն խնդիրներին, հա, այն այն ինչը դու տեսել ես, գուցե ես է տեսնեի։ Գուցե, չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող։ Բայց քանի որ ես դպրոց չեմ գնացել։ Հա, դե ասեմ տարիքային է։ Ու տարիքային, հա, այդ բախումները գնացել դպրոց հաճախել, որովհետև այդ տարիքում երեխաներին դաժանություն է ինչ որ յուրահատուկ անկախ ենթագիտակցորեն ինչ որ դաժանություն ունեն երեխաները այդ տարիքում հա։ իրենց մեջ արտահայտել են գուցե այդ ձևով ինքնահաստատվել ինքնահաստատվելու հա չեմ կարող ասել հա գուցե ուղակի իրենց տարբերակ են տարբերակի առաջարկվել ինքնահաստատվելու նրանք էլ օգտվել են չեմ կարող ասել բայց ասում եմ հիմա ունեմ շատ լավ ընկերներ ես շարունակում եմ պայքարել կատուկ ռասկատվող արտահայտության դեմ։ Ես շարունակում եմ Ինչ է նշանակում կատուկ ռասկատալ։ Զուտ, եթե ուզենաս բացատրես, ես տենց է չհասկացա։ Եթե ուզենաս բացատրես, ոնց որ թե, էլի ես էլ երևի չասեմ հստակորեն պատասխանած, որ խոսքով իրանք քեզ խափելու են, խոսքով իրանք ասելու են հա։ մի բան, բայց ինչ որ բան սուտ հա էլի խոսքով քեզ այնպես են անելու, որ դու հավատաս իրենց ասած ստին։ Օ, սուտը ճշմարտություն ընկալես։ Այդ տենց էլի։ Կամ էլ անպայման չի սուտ լինի, բայց ինչ որ բան ներկայացնեն ավելին, քան կա այդ տենց ինչ որ իմաստ գուցե։ Ինչ թվում է թե Ղարաբաղցիներն էլ են սովորը։ <laughs> Երևանցիներից, հա, այդ ինքը հա, հա։ ցույց տալ այն ինչը որ այդքան չկա, բայց ավելին։ հա։ Երևի թե դասերը լավ են սերտում, բայց <laughs> օրինակ ասենք եթե ես ինչն եմ հիշում, չէ, առաջի այդ հուշարձանը, որ տեսել եմ տպավորությունը, մեկ է շատ լավ հիշում եմ, երբ մտել եմ քաղաքի, չեմ հիշում կոնկրետ, որ գիտեմ, որ թաղամասը Արմենավան թաղամասն է եղել խանութը մտա այնտեղ ու ինչ որ մի բան եմ ուզեցել գնեմ։ Խանութ-բանի կողքը եղել է մի կին տարիքով եւ լսեց ես իմ խոսքը եւ լսեց, հա, գրական ոչ բարբարային, քանի որ ես այն ժամանակ չէի հասկանում բարբարը, բայց հասկացա, որ տատիկը ինձ մի լավ անեցեց ինչ։ Հա, տատիկը ինձ մի լավ, ոնց ասեմ, զարթարել է, հա, իր բարերով։ Բայց ինչի համար։ Չգիտեմ ինչի համար, զուտ ուղակի մտել եմ խանութից, ինչ որ ասենք թե հաց կամ ջուր, հիշում եմ որ ուղակի ինչ որ մի բան եմ եղել վերցնելուց ճանապարից ու տատիկը եբ լս ու ոչինչ չեմ ասեմ։ Միայն խոսք նախադասություն եմ ասում, խնդրում եմ ես ինչ տակ տատիկը նստած տեղը մի լավ ինձ զարթարեց իր խոսքերով խանութվանը ասում է հայ կնիկ սուսարա լսելու է ասում ես ամեն ինչ լսեցի ուղղակի ոչինչ չեմ հասկանում եթե ոչ ոչինչ չեմ ասել Ուղղակի դուրս եմ եկել խանութից։ Գիտես, այդ բարի վրա որ ասացիր, ինչ հիշեցի։ Երբ փոքր էի, հանրային տրանսպորտում մանավանդ, երբ հեռախոսազանգեր գալիս, միշտ անջատում էի Ամաչում եմ, որ հիմա ես բարբարով խոսեմ, սա ինձ պետք է նայ։ հա։ Այ դրանից ամաչում էի, որ մտնեմ խանութ, ասենք թե իմ փոքր եղբորս կամ քրոջս հետ մտնում են, դե իրանք ավելի փոքր են, 6 հա։ տարվա տարբեր, 6-7 տարվա տարբերությունն ունեմ փոքր եղբոր եւ քրոջ հետ։ Ա նրանք բարբարով բնական ամբար ինչ որ բան էին ասում ես քրակախոսի ականջումս ասա չգիտեմ ինչից էր գալիս բայց ես ամաչում էի բարբարով խոսել բայց չէ հա հիմա ոչ միայն չեմ այմաչում, այլ սովորեցնում եմ։ Ես գիտեմ նաև դեպքեր, երբ Ղարաբաղցիները գնում են Երևան ու սկսում են ռուսերեն խոսալ։ Կարա լինի։ Կարա լինի։ Որտեվ ընկերներ գիտեմ, որ ու մանավանդ այդ ընկերների մեջ տղաներ են շատը, որ գնում են Երևան ու չգիտես խի խոսում են ռուսերեն։ <laughs> Որպեսի, ասենք ինչ որ մի ձև բարբարը պահեն կամ գուցե նաև ամանչում են։ Շատերը չեն ամանչում, ուղակի չեն հասկանում, որpիսի նորից մի հատ գրական չխոսան կամ մի այլ ոնց որ լեզվով որpիսի հասկանան, իրանք արդեն խոսում են հասկանալի լեզվով, երևի թե։ Լինում են մեկ է դեպքեր, օրինակ, ընկերների շարքում, երբ սկսում են խոսալը, ասենք խումբա չէ, նստած ենք, խոսում ենք, ինքը բարբարով խոսում է, բայց հենց հերթացնում է ինձ, որ պետք է իմ հետ խոսա ինչ որ մի բան քննարկի, սկսում է գրական քննարկելը։ Ես ուշադի լսում եմ, բայց իմ ականջը արդեն սովոր է բարբարին։ Ու ես բարբարը Ղարաբաղցիների մոտ ընկալում եմ բարբարով, երբ խոսում են երբ խոսում են գրական միշտ չի որ ընկալվում այ մոտ, այսինքն գրականը ընկալվում է, երբ Երևանում եմ, Երևանցիներն են հա։ խոսում։ Ղարաբաղցին գրական խոսալը մի փոքր դժվար անցալվում ըստ ինձ, հա։ Միշտ հարցում եմ, խի գրականս խոսում։ Որ շարունակի բարբարով ես հանգիստ հասկանում եմ բարբարը։ Հիմա նույնն էլ օրինակ Ստեփանակերտում Ես մի դեպք էլ եմ հիշում, էլի շատ բարձ, թեկուս եւ հիշողությունս ասում եմ այդքան էլ լավ չի։ Չէ, դե փաստորեն շատ է լավ է հիշողություն, դեպքերը հիշում ես։ Բայց դրվագներ, լսի, պատմում ես ու անդադ հիշում ես դրվագներ։ Որը որ տպավորվել է հա իմ մոտ, փողոցով քայլում էի եւ <laughs> քանի որ ես հին մարդ եմ, եւ ժամանակին աղջիկներին խոսացնում էին ժամը քանիսն է <laughs> եւ երևի թե ավտոկայանի մոտն է ու տեղն եմ հիշում ավտոկայանից բարձանում էի վերև երկու տղա մոտիկացան ասում են Ձևուշկա ժամը քանիսն է բարբարով հա Ձևուշկա ու ինչ որ բարբարային հարցնում է Ժամ քանիսն է Հա ժամը քանիսն է այդպես Ձևուշկա ժամը քանիսն է Նայ ես պատկերացնում Ահա Девушка, ժամ քանիսն է Կես է <laughs> իմ գրական Երևանի խոսակցական լեզվով։ Ժամը ասում եմ ու ասում եմ երևի թե ինքը զգաց հա акցենտը ու շարժվում եմ առաջ, լսում եմ այն մեկը մեկին ասում է. Հայաստանցի, ասում է, չէ, հա, ձևեր էր թափում։ <laughs> Հիմա մեկ-մեկ տենց եմ լսում, որ լինում է ովքեր որ անծանոթ են, թվում է թե ես ձև եմ թափում ինչ որ միտեղ տենց դեպքեր էլ են շատ եղել, որ ասում են ոնց որ կարաս բարբարով խոսաս, կամ լսել եմ, որ ասում են ձևա թափում։ Ձևա թափում։ հա, Աննա հա։ դու ձև ձև ես թափում, հա։ Ես հա, пастоրեն ձև եմ թափում։ Բայց նայ, բարբարով խոսալը որ չեմ փորձ երբեք։ Ու չեմ ձգտե, որ անպայման պետքա բարբարով խոսամ, բայց եւ Գիտես բարբարի ստուգման բառը ինձ համար որն է, որ կարողանան ասեն։ Որը։ Կյողգանի Կողլկանի։ Չկարողացար առաջին։ Մի հատ է, մի հատ է։ Դու թեստը չանցար։ Մի հատ է։ Կողլկանի։ Կողլկանի։ No։ Էլիս։ Աննան դեր պատրաստ չի։ Ես պատրաստ չեմ։ Հա, ես դասերս լավ չեմ սերտե ամուսնուց։ հա։, հա, երևի թե։ Փաստորեն։ Փաստորեն։ Բայց ըհը չեմ խոսում, չէ՞ բարբարով, բայց երբ գնում եմ Երևան, բարբարը Երևանում ինձ բոլորը ասում են քույրիկ դու որտեղից ես <laughs> չեն հասկանում չեն հասկանում իրանք չեն պատկերացնում Երևանից օրինակ պատկերացնում են շատ է եղել ասում են Ռուսաստանի հայերից մաքուրիկ Ռուսաստանի հայերից եք գուցե իրանց շփոթեցնում է նաև շեք մազերը <laughs> եւ տեսնում են շեք մազերով մարդ մտածում են երևի Ռուսաստանի հայերից կլինեմ։ Ունտեղ Երևանի իմ խոսակցականը, ըհը, փաստորեն, փաստորը փոխվել է, փոխվել է։ Լավ։ Ըստ իս այդ տարբերակումը ու այդ կլիշեները ավելի շատ են եղել մի 10 տարի առաջ, քան հիմա ըստ քեզ հիմա այդպես է ավելի հանգիստ են վերաբերվում մարդիկ, երբ տեսնում են, որ դա «Դե, ասենք դու Երևանից ես, հանգիստ են վերաբերվում, թե նույնն է, թե գուցե ավելի է շտացել, չգիտեմ, քո կարծիքը։ Փոխվել է տրամադրությունը, տրամադրվածությունը, թե չէ։ Հիմա ես կարծիք արտահայտելու համար երևի թե ճիշտ չի լինի, որովհետև վաղուց որ բնակվում ես մի քաղաքում, որտեղ երևի թե մենակ քնելու ժամը չն իմանում, <laughs> դժվար է ասելը փոքր քաղաքում ապրող մարդու խնդիրները, հա։ Հա, ու դժվար թե հասկանամ հիմա փոխվել է թե չէ։ Կարող է ասել օրինակ այդ երբ գալիս է ասենք հա նոր Երևանցի, բայց ես նոր Երևանցու վերջերս չեմ հանդիպել <laughs> Ստեփանակերտում Եվ գան նոր Երևանցի գուցե Իրանից հարցնենք, բայց մոտ 10-15 ավելի շուտ, հա, 18 տարի առաջ շատ են եղել, հա, այդ տարբերությունը։ Ու հուսամ, այսքան մի պա հանդարտվել էր, հուսամ երի տենց է կշարունակվի։ Ահա։ Նայեք, միշտ ուզում են, ասենք, եթե ասում են Երևանցի Հայաստանցի, դա հա, դե Հայաստանցի է, մեզ չի հասկանալի Սիրելի Ղարաբաղցիներ, դուք <laughs> հայաստանցիներին չեք հասկանա, բարձվում է, հա, եթե ինչ որ միտեղ Արի, մենք գոնե մենք դա կոտրենք հայաստանցի, մենք ար մենք հաղորդում դրա դեմ, հա, բայց դու ես այդ Չէ, չէ, չէ, չէ, մտածողությամբ։ Չէ, դե ասա, ճակերտներում հայաստանցի, ճակերտներում Ղարաբաղցի, կամ էլ ասա, Ղարաբաղում բնակվող, Ղարաբաղում չի, Արցախում, Արցախում բնակվող հայեր եւ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող հայեր։ Մենք բոլորս հայեր <laughs> ենք։ Ինչքան էլ որոշներին դա դուրը գա, դուրը չգա, հավանեն թե չէ։ Մենք բոլորս մի ազգի ներկայացուցիչ ենք։ բայց նայ, ինչ եմ նկատել։ Ребята, давайте жить дружно. Дружно։ Ինչն եմ նկատել։ Նաև Ղարաբաղում է կա, հա, այդ ը, կարծրատիպները Ստեփանակերտի, Ահա։ Մարտունեցի, Հա։ հա, Մարտակերտի։ Մարտակերտի, Հադրութի։ դեսա Մարտակերտի, հա։ Հա։ Դու- Ոնց են ասում դլութը կերած։ Ոնց են ասում։ Կա տենց, բան չեմ հիշում, բայց կա տենց բան։ Հա, հա։, հա։ Այդ կարծրատ Բանը ես հիշում եմ, մեր փեսացում Մարտակերտից եմ շատ հաճելի ու շատ խլացի միացնավորություն, բայց երբ իմ քույրը դեռ նոր հանդիպում էր ու հարցնում էին որտեղից է տղան, ասում է որ Մարտակերտից, այ սենց էլի չգիտեմ ու այստեղ հենց չգիտեմ ինչից է դա գալիս, որ չէ դե Մարտակերտում լավ մարդ չի ապրում։ Այ տենց էլի ու միշտ իմ հարցը նման մարդկանց, նման միտք արտահայտող մարդկանց այն է, որ դուք սա հերթով գնացել եք բոլոր մարդկանց քննել ու եկել այդ եզրակացության։ Լսի, խնդիր։ Տեղային տարբերություններ կլինեն մարդկային օրինակ, որտեղ հա բնականաբար բնականաբար մեր թաղամասում բնակիչները կարող է տարբերվեն ուրիշ թաղամասում բնակիչներից։ Մեր տան բնակիչները տարբերվում են ձեր տան բնակիչներից։ Տան ներսում էլ քույրն ու եղբայրը իրարից տարբերվում են, որովհետև չկան միանման մարդիկ։ Հա, ու միանման կարծիքներ։ Բնականաբար ու բնավորությունները տարբեր են, կարծիքները տարբեր են ու կարողությունը տարբեր է, պետք է ուղակի հարգենք մեկը մյուսին։ Այն մարդուն, ով մեր դիմաց է։ Հա, ու կապ չունի ինքը որտեղ է ծնվել կամ ինչ։ Ու այս դեպքում ասենք Երևանցին կարող է փիլիսոփայական տարակ կարծիք լինել, հա։ Հա, դե հա, հա։ բնականաբար։ Ինչ որ մի հարցերում տարակարծիք լինել։ Բնականաբար։ Երբ դու քո ամուսնու հետ ամեն հարցում համակարծիք ես։ Իհարկե, Այո։ Այո։ Եթե նա լսում է, այո, հիմա Մարա ջան, խնդրում ենք ականջները ցակես, իհարկե ոչ <laughs> բնականաբար։ Բնականաբար մենք համակարծիք մենք Բայց ընդհանուր հայտարարի անպայման պետք է գան։ հա, հա։ Նույնն էլ նաև հադրութում է բնակվում են նույնիսկ այնտեղ կա հադրութեցիների ամուսինս զինծառայողը բնականաբար ծառայության բերումով շրջեն ենք շրջաներով մենք ու այնտեղ էլ չկար նման։ Ստեփան Անկերցիներին ինչպես են վերաբերվում Թաթերը։ Ես չեմ կարող ասել, <laughs> ես բնիկ Ստեփան Անկերցի եմ։ Մենք կարող ենք հravirել այստեղ մեր ռադիոյում ունենք ուրեմն ասկերանցի, մի հոգի, հա։ ասկերանց։ Լիք մարտունեցիներ։ Մարտունեցիներ շատ։ Մարտակերտցիներ ու մի քանի հոգի հադրուտից ունենք։ Չէ՞։ Հադրուտից ունենք, հա, էլ։ Դե Ստեփանակերտից բնականաբար, երկու։ Տեղյուղ երկու հոգի <laughs> Հայաստանի Հանրապետությունից հետեւաբար Ստեփանակերտցիների հանդեպ տրամադրվածությունը իրենք ավելի լավ կասեն, քան ես, չգիտեմ, չեմ հանդիպել հենց Արցախում, որ ասեն, հա դե դու Ստեփանակերտից ես ու հետեւի ինչ որ մի կլիշե, չգիտեմ։ Չեմ հանդիպել, բայց վստահ եմ, որ կա։ Կլինեն հաստատ, որովհետեւ որ կա, բայց արի այդ հա փիլիսոփայական նոտայով էլ փակենք այսօրվա հաղորդումը։ Հա եկեք մեկս մյուսին չտարբերակենք աշխարհագրությամբ։ Ուհ։ Եվ բոլորի կարծիքները հաշվի առնենք։ Ուղարկենք։ Անկախ նրանից, հա, ինչ կարծիք ունի, եւ հարգենք իհարկե կարծիքները։ Ու գանք ընդհանուր հայտարարի հայտարարի։ Եթերում Տաթևն ու Աննան էին։ Կարող եք խիստ դատել, Չդատեր։ Չդատեր։ Հավանել կամ չէ։ Հավանել կամ չէ, բայց մենք կհետևենք ձեր արձագանքներին եւ եթե արձագանքները լավ եղան, խոստանում ենք շաբաթը մի անգամ հավաքվել, հանդիպել, հա, հարևաններով։ Հարևաններով, <laughs> հարևաններով, գործընկերներով հանդիպել։ Այո։ Ու քննարկել տարբեր թեմաներ։ Հաջորդ թեման, որ ուզում ենք քննարկել, Դուք էլ մեր սոցիալական տիրույթի մեկնաբանություններում կնշեք անպայման ձեզ հետաքրքրում է այդ թեման, թե ոչ։ Հաջորդ թեման, որ ուզում ենք քննարկել, կանայք զառուլյոմ։ <laughs> Մեքենա վարող կանայք։ Ես ու Աննան երկուսս էլ ունենք վարորդական իրավունք, այստեղ ծափարություններ։ <laughs> Ուղղակի Աննան վարորդ է ստաժավոր, ես դեռ չէ, Աննան արդեն քան տարի է 4 4 տարին 4 տարի Աննան վարում է մեքենա ինձ դեռ սպասում է երկար ճանապարհ հարգելի ռադիոյն գնդիրներ եթերում կանացի զրույցներ էին կհանդիպեք հաջորդ շաբաթ երևի այսքան Աննա հաջողություն ու չմոռանաք ձեր արձագանք թողնել մեր էջում այսօր այսքանը ու այս անգամ այսքանը կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ հաջողություն